A doista je Allah subhanahu wa ta'ala sveznajući, svemogući i mudri. Sretna kuća, je li tako? Naslov predavanja, Sretnja, sretna kuća. Nešto što svako od nas priželjkuje. I svaki od nas želio bi da živi u takvoj kući. I ova tema prijeko je potrebna svima nama, bez izuzetka. I sa ovom i sličnim temama trebamo živjeti. Da bismo živjeli, na početku vas napominjem kako se traži znanje. Je Jel' tako? Moramo. Da bismo živjeli sa ovom temom, moramo i naučiti kako je naučiti kako je učiti, dakle, nemojmo nikada zaboraviti na koje god dođemo predavanje, onih šest ili pet konkretno vezanih za nas, radnji koje moramo imati pri sebi da bismo bili iskreni u traženju znanja i da bismo postigli znanje koje nam se govori. Na prvo mjesto je bilo da budemo smireni na svom mjestu gdje sjedimo, pa se ne okrećemo lijevo ili desno. Onaj koji ne može takav da bude, neka drugog ne dekoncentriše, neka izađe. Dakle, onaj koji tvrdi da iskreno dolazi i traži znanje, on je smiren na svome mjestu, posmatra predavača i sluša predavača. Onaj koji tvrdi, a mnogi od nas tvrde, neće niko reći ne, ja sam došao zbog nečega drugog, sve jedan od nas će reći da je došao iskreno radi Allaha, a najmanje svoga predavanja posveti predavaču. Osvrni se tamo, osvrni se ovamo, zaviri ovaj mobitel, zaviri onaj mobitel, najmanje vremena posveti predavaču. Njegova tvrdnja da je iskren u traženju znanja, neka je okači negdje tamo. Zatim, kao što se skoncentriše svojom spoljašnjošću, isto tako svojom unutrašnjošću, da razmišlja o onome što mu se govori, ne samo dakle da gleda kroz predavača, već dakle da gleda u predavača i da upija ono što mu se govori. Ma kakva tema interesantna bila i potrebna bila, ako je on odlutao negdje tamo sa svojim mislima, ništa ono te teme neće uhvatiti, pofatati. Zatim što ne bude jasno da obavezno pita, da sam ne zaključuje, kasnije tamo sam tumači, već obavezno, nije mi bilo to jasno na kraju predavanja da pita kako da tvrdi da je iskren, da je iskren došao radi Allaha ovdje da od sebe otkloni neznanje, da se poduči bitnoj temi, mnogo šta mu nije bilo jasno i odlazi sa tim nejasnoćama. Zatim da to zapamti ili da zabilježi na neki način da to ima pri sebi, jer je to bitno. Na takav način će se upoznati i od sebe otkloniti neznanje koje je imao do tada. Dakle, da zapamti ili da zapiše. Zatim da radi po tome. Da živi s onim što je što je čuo, što je naučio. Pa dakle i ova isto tako tema. Svi smo i potrebni i na ovakav način trebamo se upoznavati s njom, tražiti znanje iz nje, ako nam se govori. Kakva je to sretna kuća? To je kuća koja je izgrađena na bogobojaznosti, na strahu od Allaha Đalavala. To je kuća na koju se spušta Allahovo zadovoljstvo i Allahovo zadovoljstvo. Stoga nije nimalo čudno da svi ljudi priželjkuju da budu stanovnici takve kuće. Međutim, ukoliko je kuća sretna, onda moraju biti i posebni njeni stanovnici ukućani te kuće. Pa zasigurno ukućani te sretne kuće i oni su dobri i čestiti Allahovi robovi. To su robovi koji su dobročinitelji svojim roditeljima pa uživaju dobročinstvo svoje djece. To su ukućani koji su dobročinitelji prema svojim roditeljima, pa su zaslužili da i djeca čine dobročinstvo njima. To su osobe, Allahovi robovi, koji su se upoznali sa dužnostima i obavezama prema svakom članu svoje porodice, prema bračnom drugu, suprugu ili supruzi, prema djetetu i svakome daju njegovo pravo. I svakome daju njegovo pravo. Zbog toga se na takvu kuću spušta Allahovo zadovoljstvo. Spušta Allahov bereket. Oni nikoga ne zakidaju u njegovim pravima jeli, i svojim obavezama prema, prema njima. Sretni su i oni sami i usrećuju druge. I druge čini sretnim. Žive sretnim životom na Dunjalku i inša Allahu ta'ala živjeće živjet će sretnim životom na ahiretu. Kao što je rekao Jalla u suri Nahl, 97. ajetu, men amila salihan min zekarin au unsa, vahuva mu'minun, fele nuhijennahu hajaten tajiba. Onaj koji bude činio dobra djela, i muškarac ili žena, i muž ili žena, suprug ili supruga, A vjernik je, mi ćemo zasigurno mu dati da proživi i da živi lijepim životom, vala nebzijennahum ađurahum bi ahsani makanu jamelun. I zasigurno ćemo ih nagraditi boljom nagradom od one koji su zaslužili od one koji su zaslužili svojim, svojim djelima. Kako da ovakve kuće? Ovakvu kuću treba izgraditi treba učvrstiti temelje, treba održavati ovakvu kuću. Dakle, govorit ćemo o sretnoj kući kroz, izgradnji, kroz izgradnju sretne kuće. Prilikom govora o izgradnji sretne kuće govori se dakle o vrijednosti veličini islamskog braka. O vrijednostima, o veličinama, o važnostima da bismo nešto živjeli i ljubomonno čuvali, moramo se upoznati sa vrijednostima toga istoga. Pa dakle, kako da izgradimo sretnu kuću, treba da se upoznamo sa islamskim brakom, s njegovom važnosti, s njegovim vrlinama, odlikama, vrijednostima, kako na koji način se dolazi do islamskog braka, odnosno kako se stupa u islamski brak. Zatim, da se upoznamo sa temeljima sretne kuće, Tu se dakle govori o obavezama, dužnostima, pravima svakog člana te kuće. Bio on muž ili žena, gdje se dakle govori o obavezama, dužnostima i pravima muža i žene. Muž ima svoje obaveze prema ženi, žena ima svoje obaveze prema mužu. Odnosno jedno, ima, muž ima svoja prava, žena ima svoja prava u braku. Pa ćemo govoriti o tome. Zatim dolazak novog člana u sretnu kuću, odnosno djeteta, novorođenčeta. I ono ima svoje pravo. Da bismo sutra mogli očekivati njegovo dobročinstvo, mhm. moramo lijepo od prvog dana postupati prema njemu. Činiti mu dobročinstvo. I također, jeli, na trećem mjestu govorit o odgoju djece, odnosno jeli, kako da se dijete odgaja da bude dobro prema svojim roditeljima, odnosno da čini dobročinstvo svojim roditeljima. Zatim, ne zastaje se samo na tome, već dakle, svaka sretna kuća treba da se obskrbljuje, mora da ima svoju obskrbu, ne može dakle samo se oženiti, oženiti, udati se i pustiti mozak na pašu. Dakle, treba učiti, treba se obskrbljivati, treba se nadograđivati u bilo koji projekat, ovo je najveći životni projekat i najbitniji životni projekat koji mijenja čovjekov život. Stupajući u brak, mijenja se čovjekov život. I muškarca i žene. Postaju uzbiljnije osobe. I jedno i drugo preuzimaju određene odgovornosti. Dakle, njihov život se mijenja u potpunosti. Zato nam je poznato da Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam preporučuje da se uči dova onome koji se oženi, je tako? da se njemu i njegovoj supruzi uči dova za bereket, dakle da se i na takav način pomogne jer nastupa prekretnica u njegovom životu, treba dobiti Allahu dželovala za njega. Pa dakle, treba se nadograđivati imanski. Dakle, govorit ćemo, kada budemo govorili o obskrbi sretne porodice, o imanskom odgoju muža, žene, djeteta. Zatim o tom fikskom odgoju, s fikske strane. Dakle, kako da pojačaš svoj iman, da budeš snažnog imana, ali isto tako na drugoj strani, da se podučiš propisima. Mnoga braća žele samo borbene dersove, da mu pukne iman gore u plafon i drži ga dva, tri dana, a ovamo na drugoj strani harame i harame čini. Nije cilj samo da činiš dobra dijela, cilj je da se sačuvaš i loših dijela. Kako kaže Aisha radijallahu talanha, nećete doći Allahu Jalla Vala s boljim dijelom na sudnjem danu od ostavljanja griha. Od ostavljanja griha. Kako kaže Abu radi Allahu talan, ljudi se pozabave dobrim dijelima, zapostave loša dijela pa dođu na sudnji dan, naklate se, sakupe se loša dijela nad njim i unište ga. Huzeyfe radijallahu talan zato kaže, drugi su pitali poslanika alihi salavcom o dobrim dijelima, ja sam ga pitao o lošim dijelima, o zlu, bojeći se da me ono ne stigne. Dojeći sedam, ne, ona ne stigne. Dakle, treba se podučavati i propisima. Mnogi se upuste u bračnim vodama, u probleme i onda zovu. Što dakle, nisi prvo se podučio? Što nisi prvo došao pitao kako trebam da postupim? Tetka šalje poruku, sestra šalje bratu poruku, kaže, ja odo. Brat otišao na posao, ona mu poslao poruku, ja odo. Odo ja svojima on došao u kofer ispakovan. Tako se kaže, evo tebi tvoj mobitel, evo ti ovo, evo ti ono što si mi dao za mehre, ja odo, ja ti dajem talak. Ovako kaže, ja tebi dajem talak. A vjernica, kaže, pokrivena. Takve žene i na drugoj strani takva braća, kako će odaslati poruku i sliku Islama drugim ljudima? Ko biva oni, predstavnici Islama, na takav način predstavljaju Islam, postupaju, igraju se, igraju se, nisu ni svjesni šta znači igrati se sa Allahom vjerom. Smijavaju, to je smijavanje sa Allahom vjerom. Imali su priliku, danas ne znam, govoreći ovdje u našem podneblju, da neko, dakle, nema priliku da se poduči. U svim važnim, većim gradovima ima, dakle, mjesta gdje se govori Allahom vjerom. I na takav način se poigravati sa Allahom vjerom, postupati kako se kome čefne, prohtije. Kaže, ja odu, evo tebe, ja ti dajem talak, žena daje talak. Ima dakle jedna vrsta razvoda braka kada žena zahtijeva iz opravdanih razloga od muža da joj dadne razvod braka. Moraju da postoje opravdani razlozi koji kod nje stvaraju antipatiju prema njemu, zbog čega ona zapostavlja svoje obaveze prema njemu, pa zbog toga griješi prema Allahu dželevala i prema njemu, tada dakle ona traži da ne bi bila grešnica i kod Allaha i da ne bi griješila prema njemu, zapostavljala svoje obaveze prema njemu, tada dakle ona traži razvod braka od njega. To se zove hul, sporazumni razvod braka. Ili ta žena dođe, ja ti dajem talak. Dakle, to je izigravanje s Zato, dakle, treba se odgajati i sa te fikske strane. I također sa ove odgojne strane. I također govorit o ahlaku, ahlaku ponašanju sretne kuće, odnosno u kućana koji žive u toj sretnoj kući. Kako da se ponašaju jedni prema drugome, babo prema djetetu, majke prema djetetu i S druge strane, obratno, supružnici i također kako da se ponašamo prema komšijama. Kako da se prenaš, ponašamo je li prema, prema komšijama. Dakle, ovo je godišnji projekat, a? po treće. Zato da kažem, treba da živimo svojim projektom. Da živimo svojim projektom. Pa odpočinjemo, dakle, sa izgradnjom sretne kuće. Sad, večeras uz za Allahu dozvolu otpočnemo sa izgradnjom sretne kuće, kada ćemo i jeli, nastaviti, kada to Allah dželovala odredi, vidjet ćemo. Dakle, da bismo <clears throat> čuvali svoj brak i da bismo gradili sretnu kuću, da bismo gradili uspješan brak, moramo biti svjesni njegove vrijednosti, njegove važnosti, njegove veličine. Kada se čovjek upozna sa svim tim vrijednostima, važnostima nečega, zasigurno to će ga ponukati, podstaknuti, da to ostvari, postigne i kada ga postigne, da to ljubomorno čuva. Pa brojne su kroz šerijatske tekstove, Kur'an i Hadis, brojne su vrijednosti, odlike, važnosti, nazovite kako hoćete, islamskog braka. Prije svega, prije svega, Allah djelavala sve što je stvorio. Sve što je stvorio na dunjalku, stvorio je u paru. Stvorio je u paru, da živi u paru. Sve što je Allah djelavala stvorio na dunjalku, stvorio je da živi u paru. Dakle, život u paru, da kažem muško i žensko, je od Allahovih zakonitosti na zemlju. Onaj koji ne živi muško, ne živi sa ženskom, kako treba, žensko ne živi s muškom kako treba, taj remeti Allahove zakonitosti na zemlji. Čini nered na zemlji. Allah Jalla Vala kaže u suri Dharijat وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ Od svega. Dakle, ovdje je došlo šej'in, neodređeno kada dođe također u potvrdnoj rečenici neodređena riječ, došlo je šej in, onda ima sveobuhvatno značenje. I od svega. Ama baš svega što postoji na Dunjaluku, halakna, mi smo stvorili zeuđen, par. Za par se kaže, dakle, bezvađ ili zeuđan ili zeuđen, dakle, kako je došlo u ovom, jer u, u, sada je došlo u akuzativu. Hm? Mi smo stvorili Par la'allakum tadhakkarun da biste vi uzeli pouku da biste vi o tome razmislili dakle sve što je Allah stvorio stvorio je u par stvorio je da živi jedno pored drugog da bi jedno drugo nadopunjavali nema savršenstva osim kod Allaha subhanahu wa taala Allah je jedini savršen sve drugo je manjkavo zato je Allah subhanahu wa taala stvorio mnogo šta da jedno drugo nadopunjuje zato je Allah subhanahu wa taala od svega stvorio muško i žensko stvorio par da jedni drugog jedno drugo nadopunjuju i da jedno uz drugo se smiruju. Pa nekoliko primjera. A u Kur'anu imate mnoštvo. Allah subhanahu wa ta'ala je dakle od rastinja, makoliko ono bilo raznovrsno, od bilja stvorio par. Muško-žensko, zna se dakle. Muški plod, ženski plod makoliko bilo rastinja od svake vrste rastinja Allah subhanahu wa ta'ala stvorio je par pa kaže وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ سْنِمْ od svakog ploda mi smo dali par muško i žensko kaže وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ i Allah subhanahu wa ta'ala spušta sa nebesa zemlju <clears throat> spušta sa nebesa vodu فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّ pa s tom vodom ili s pomoću te vode, putem te vode, Allah subhanahu wa ta'ala iz razdovrstnog bilja izvodi parove. Stoku životinje stvorio je u paru, muško-žensko, kaže Jalla Vala, وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاđَ i od stoke, od životinja, mi smo stvorili par. Poznato je Nuhu alaihi salatu wasalam, jer tako kada je bio potop, pa je Allah subhanahu wa ta'ala naredio da od svake vrste, životinske vrste uzme po par. Pa kaže, kulla, mi smo rekli, ihmel, ihmel fiha min kullin za uđenitni. Između svake vrste ili od svake vrste uzmi po par. Pa je Allah subhanahu wa ta'la stvorio i čovjeka u paru. Insansku, ljudsku vrstu stvorio je u paru. Dakle, da postoji muško i žensko i da žive muško u žensko, ne muško pored ženska da živi muž sa ženom i žena sa mužem. Da muškarac živi dakle sa ženom. Pa kaže وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ ذَكَرَ وَلُنْثَ Suri Neđu. I on, Allah subhanahu wa ta'ala, je stvorio par muškarca i žena. وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ مِنْ نُطْفَ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجَ Allah vas je stvorio od zemlje. Prvo spominje osnovu čovjeka prvog čovjeka, Allah subhanahu wa ta'ala Adama, alaihi salatu sam stvorio od zemlje, zatim se ta osnova promijenila i Allah spominje dalje u ajetu, zatim vas stvaramo od kapljice sjemena. Nakon Adama, alaihi salatu sam koji je stvoren od zemlje, njegova žena stvorena od njegovog lijevog rebra, hava, zatim nakon toga ljudski rod nastaje od kapljice sjemena. Ljudi se rađaju muško i žensko od kaplice sjemena, zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala thumme dja'alakum ezvađa i dakle čini vas u parovima čini vas u parovima pa dakle, brate i sestro trebamo živjeti u paru muško treba živjeti sa ženskim odnosno treba stupati u brak treba stupati u brak ne trebamo se dakle protiviti, suprostavljati ovim Allahom zakonitostima Allah sve što je stvorio, stvorio je da živi u paru. Zato Omer radi Allah, tamo što kaže? Onaj koji izbjegava brak, izbjegava samo zbog ovog dvoga, nema trećeg. Onaj koji se ne ženi, ne ženi se zbog ovoga dvoga. Ili zbog toga što je ađiz. Ovdje Omer radi Allah, tamo misli na onoga koji ne može da ima spolni odnos. Ili kaže razvrat, bavi se razvratom, pa mu zbog toga ne treba žena. Omer nema treće svog da ispominje. A na ramenu je štap. Kaže, ljudi ne stupaju u brak samo zbog ove situacije. Ove dvije. Ili kaže, ne može da ima spolni odnos, ili kaže, bavi se razvratom. Nema. Zato kaže, Abdullah ibn Masud, radijallahu tam sve rekao, praviti ashab, kada mi od života ne bi ostalo više od deset dana, kad bi znao da će za deset dana umrijeti, a neoženjen sam, ja bih se oženio kako ne bi sreo Allaha djelavala neoženjen. Jer Allah dao da sve na dunjalku živi u paru. To je Allahov zakon. To je Allahov sunnet. Pa kaže Abdullah ibn Mas'ud, kada od mog života ne bi ostalo više od desetak dana, ja bih se oženio. Kako ne bih sreo Allaha subhanahu wa ta'ala neoženjen. Ha. Zatim, brak je sunnet, ali dakle ne samo sunnet u, u jeli onom fikskom terminu. Već stalna praksa poslanika i vjerovjesnika najboljih ljudi. Brak je stalna praksa vjerovjesnika poslanika najboljih ljudi. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala obraćajući se Muhammedu sallallahu alaihi sallam ajat direktno objavljen njemu kaže وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّ Mi smo i prije tebe, o Muhammede, objavljivali, e, slali poslanike i davali smo im žene i potomstvo. Dali smo da imaju žene i potomstvo. Dali smo da budu oženjeni i da imaju potomstvo. Poznat vam je slučaj da je Allah poslanik sallallahu alihi wasallam ukorio svoje ashabe. Ashabi posebna generacija. Međutim, ukoliko se ogluše od sunnet Allahov poslanika alihi sallam, o praksu, zaslužuju i oni da od Allahov poslanika alihi sallam budu ukoreni. Pa je ukorio. Kada je saznao da pojedini od njih s ciljem čega? Posvećivanja i badetu već je da stupaju u brak. S ciljem posvećivanja i badetu, da se posvete, da jedan stalno noću planja, da drugi svaki dan posti, ukorio ih je. Pa je rekao, kako je li prenosi Enes ibn Malik, radijel Allah, poznao je duži hadis, da su trojica ashaba došli i pitali supruge Allahovog poslanika, alihi salocom, o njegovom ibadetu unutar njegovih kuća. Vidjeli su ga, na polju šta čini od ibadeta. Pa čim su vidjeli i oni su to radili. Međutim, šta to radi unutra? Unutar svojih kuća, soba nisu znali, pa su došli i upitali supruge Allahov poslanike Alihi ih i salavcam iza zastora. Pa kada su bili obavješteni, ovaj hadis ima mnogo citata. U jednom od citata se spominje da su rekli Allahovom poslaniku su oprošteni grijesi, sallallahu alaihi sallam, oprošteni su mu grijesi, Pa zbog toga on ne čini mnogo i ibadeta. To je za nas malo. Kada bismo se mi ograničili na to što on radi, to bilo za nas malo. Njemu je oprošteno, na nama je oprošteno. Dakle, jasno se u citatu kaže da su oni to smatrali mali. Dakle, nisu toliko vrednovani. Pa, su, pa jedan od njih rekao, ja neću od večeras nijednu noć spavati, samo ću klanjati. Drugi je rekao, ja neću i šta jesti tokom dana, od sutra, stalno ću postiti. Treći je rekao, ja se neću približavati ženama, odnosno neću se ženiti, posveći se ibadetu. Pa Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je čuo za njihove riječi, ispeo se, sazvao sve i kaže šta govore ljudi, govore tako i tako, doista ja se od svih vas najviše bojim Allaha. Ja ga najbolje poznajem, ali ja ispavam i klanjam ja i postim i jedim. I ja se ženim ženama, femen radli ban sunneti felisemini. Onaj ko se okrene od moga sunneta, onaj koji nije zadovoljan mojim sunnetom, taj i nije od mene. Taj nije od mene, misli se dakle, jeli od mojih istinskih sljedbenika, makako on, dakle, prizivao i prizivao. Zbog toga, islamski učenjaci preporučuju i onome koji kada se ženi, da ima, dakle, nijet slijedjenja sunneta Allahovog poslanika alihi sallam. Mimo dakle onih ostalih nijetova koje traži sa svojom ženitvom i dakle ona sa udajom da također ima i nijet slijedjenja sunneta Muhammeda sallallahu alihi sallam i prethodnih poslanika i vjerovisnika. Islamski brak je pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala ne samo dakle da zadovoljiš svoje potrebe već je dakle u tome i pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Tražite koranske ajete koji govore o ženitbi, vidjet ćete da svi koranski ajete su došli u imperativu. Svi kuranski ajti koji govore o ženitbi, ženite se, udavite se, ženite, udavajte, došli su imperativu. Pa neki od njih. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Nisa, Fankihu, fenkihu, ženite. Na tabe lakum min nisa Minen nisa Ženite žene koje su vam drage Dakle, narodba Ženite žene koje su vam drage Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Nur وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ Udavajte, ne udate I ženite neoženjene Dakle, opet u naredbi. Udavajte, ne udate i ženite neoženjene svoje čestite robove i robine. Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala kaže obratio nam se Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam nama mladićima, što mladićima? Zato što mladići imaju veću potrebu za drugim spolom, za ženom, pa kaže ja mašar šabab meni stata minkum ulba'ete feljete za O skupino mladića koje od vas su mogućnosti da snosi troškove bračnog života, da ne pati ni sebe ni drugu stranu, neka se ženi. Neka se ženi, naredba. Zbog čega je jedna strana islamskih učenjaka zauzela stav, poput Zahirijske pravne škole, Ibn Hazma i prije njega Abu Dauda, Zahirija i pojedinih išafijske pravne škole, dakle, bilo još učenjaka koji su zauzeli stav da je obaveza se ženiti. Da je vađib se oženiti. Većina islamskih učenjaka je na stavu da je sunnet. A ima i učenjaka koji pojašnjavaju. Dakle, da je nekada vađib, odnosno fard. Da je u osnovi sunnet. U osnovi je sunnet. Zna biti vađib, ali Boga mi zna biti haram. Zna biti sunnet, mubah, dozvoljen, a zna biti i pokuđen. I većina propisa može da, dakle, ima da se nalazi ovih pet situacija. Pa tako i brak, stupanje u brak. Kao što isto tako razvod braka, mo, mo, nekada zna biti obavezan. U većini slučajeva haram ili pokuđan, nekada zna biti sunnet. Lijepo, preporučeno. Kada žena traži, kao što je malo bio, bio spomenut. Kada žena traži iz opravdanih razloga, lijepo je da joj se odazove i da joj da talak. Zna biti haram, u osnovi je pokuđen, jeli i slično. Isto tako, dakle, stupanje u brak osnovi je sunnet, ali, dakle, zna biti haram da čovjek stupa u brak, ne može da izdržava ni sebe, pa kamo li ženom i porodicu. I nema potrebe za ženom ili još više ne može, dakle, nema potrebe nikako, ne može da ima spolni odnos. Kažu islamski učenjaci, ukoliko prešuti, ne kaže ženi, da ne može imati spolni odnos. Prešuti neku svoju mahanu, koja je to kako bitna, zbog koju poslije će žena tražiti razvod braka, ne može da izdržava ženu, haramu se ženiti. Haramu se ženiti. Osim ako je žena zadovoljna takvim njegovim stanjem. Ako je žena zadovoljna, ne znam, on ko sebe ima neku drugu odliku. Ne znam, možda je čovjek učen. Pa žena želi da živi s njim, samo da se poduči od njega. Nema ni ona potrebe za odnosom ili ne znam, ona ima i metka i slično. Dakle, tada u tom slučaju. Ali dakle, ako nije ovakav slučaj, ako žena očekuje od njega da je on izdržava, da je on obskrbi, da je obezbijedi stan, odjeću, obuću, ono dakle što treba svaki muž da obezbijedi svojoj ženi i računa od njega da će imati djecu, normalno očekuje, dakle on to sve prešuti, kaže imamo u Kortovi, u svome tefsiru, da je tako on se haram ženiti. Kao što kažu na drugoj strani da ona žena koja neće da bude poslušna mužu da joj se haramu davati. Ona kaže, ona neće niko da bude poslušna. Poznata. Nikoga ne sluša, kažu učenjaci da joj se haramu davati. I slično. Dakle, uglavnom, hoću da kažem da većina tekstova o ženitbi je došla u naredbi ali u najmanju ruku ako je i sunnet onda je dakle u tome zasigurno pokornost Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala i zasigurno budemo li gradili sretan islamski brak taj brak će cvjetati u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala odvijati se u pokornosti Allah, Allahu subhanahu wa ta'ala ukoliko vjernik se oženi sa vjernicom očekivati od njih samo dobro očekivati je on svoju pokornost koju je imao da popravi sa njenom pokornosti. Ona koju je imala svoju pokornost prema Allahu subhanahu wa ta'ala da pojača s njegovom pokornosti. Zbog toga, je li mnogo se toga ispominje u hadisima Allahovog poslanika alihi salatu osam. Pa, kaže Allah, pa kaže Allahov poslanika alihi salatu osam, kako nam prenosi, prenosi Anas radi Allahu talan, kaže, men razaqahu Allahu imraatan salihetan, faqad a'anahu ala shatri dinihi koga Allah obskrbi sa dobrom, čestitom, poslušnom ženom, vjernicom, Allah mu je potpunio pola njegove vjere. Allah mu je dao pola vjere. Sa dobrom, čestitom, poslušnom, pokornom, ženom, vjernicom, Allah mu je dao pola vjere. Neka se pobrine za ostalu polovicu. Neka se boji Allaha subhanahu wa ta'ala u ostaloj polovici. Pa vam je također poznat hadise Buhreire radijallahu ta'ala kojem se spominje da se sa čestitom ženom vjernicom može zadobiti Allahova milost i sa čestitim mužem vjernikom može zadobiti Allahova milost stoji u hadisu Allah se smilovao čovjeku koji ustane i noću pa klanja i probudi svoju ženu ukoliko ona odbije da ustane poprši je vodom po licu uglavnom dakle probudi je da je ona klanja noćni namaz i Allah se smilovao ženi dalje stoji u hadisu koja ustane noću da klanja pa probudi svoga muža mi kofu vode trebamo kantu vode salimo ha šta mi uradio od jastoka vjeru ona sutra na planu e Allah se smilovao ženi koja ustane noću da klanja i probudi svoga muža pa ako odbije poprće ga poprće ga vodom, vodom po licu <clears throat> čak se spominje da je žena nešto najvrednije na dunjalku. Hm. Kažu ashabi radijallahu anhu, tako prenosi nam se u ban radijallahu talan, kada bismo znali koji je to imetak na dunjalku najbolji, pa da ga gomilamo, skupljamo. Šta je to najvrednije? Koji je to imetak najvredniji? Pa da ga gomilamo. Pa čuši te riječi, Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, evo boluhu, najbolji imetak je, hm, lisanun zakirun jezik koji mnogo spominje Allah to da gomilaš da imaš jezik koji mnogo spominje Allah subhanahu wa ta'ala qalbun shakirun i srce koje je zahvalno Allahu nakon toga kaže i žena vjernica koja ga pomaže u njegovoj vjeri to je najbolje da čovjek ima jezik koji mnogo spominja Allah subhanahu wa ta'la, srce koje je zahvalno Allahu subhanahu wa ta'la i dobru, čestitu ženu vjernicu koja ga pomaže u njegovoj vjeri. Čak imam El Kurtubi, rahimahullahu ta'la, u svome tefsiru kod riječi Allaha subhanahu wa ta'la, Rabbena, atina fid dunja hasen. Hm, to se prevodi gospodaru podari nam na dunjaluku dobro, a fil ahireti hasen. I na ahiretu dobro. Kaže imam El Kurtubi kod ovih prvih riječi, gospodaru podari nam na dunjalku dobro kaže čestitu ženu vjernicu misli se ovdje u dovi rabbena atina fid dunja hasene pod ovom riječju hasene misli se dakle na ženu vjernicu čestitu ženu čestitu ženu vjernicu čak Ebu Suleiman darani rahimahullahu ta'ala veliki islamski učenjak i pobožnja kaže čestita žena vjernica nije samo dunjalka već je ona tebi i od ahireta, jer te postiče na ahiret. Pomažete, pomažete u tvome ahiretu. Zato dakle, stupanje u islamski brak, građenje islamskog braka, sretnog islamskog braka je pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Put do najboljeg imetka, put da još na dunjalu osjetiš ahiret. Hm? Zato dakle, nemoj da sebi uskačuješ sve ove blagodate. Islamskim brakom čuva se čast i čednost, a to je dakle nešto posebno kod čovjeka i trebalo bi da bude, Ma kako vremena prolazila. Nažalost, danas mnogo ljudi ne mare za obrazom. Iako, dakle, sve što se izgubi može se vratiti, ali obraz nikad. Sve što se izgubi može se povratiti, ali čast nikad. Međutim, danas ljudi, većina ljudi ne mari. Vijednik ne smije da bude takav, ne smije da bude sa većinom treba da vodi računa o svojoj časti i svojoj četnosti, muškarac ili žena bilo. Islamski brak jeste ono što će mu pomoći da sačuva svoju čast, svoju četnost, svoj spolni organ i svoj, svoj pogled. Pa se prenosi u hadisu kod imama muslima od Žabira ibn Abdillaha radijallahu anhuma da je Allahov poslanik alaihi salacom jedne prilike vidio neku ženu. Na putu pa se vratio u kući, vratio se do svoje supruge Zainab, radijallahu anha s kojom je imao odnos nakon toga i nakon toga izašao svojim ashabima i rekao o ljudi, o moji ashabi doista žena kada dolazi dolazi u šeitanskom liku kad ti prilazi kad odlazi, odlazi u šeitanskom liku pa ukoliko neko od vas nešto osjeti u sebi kada vidi ženu neka ode svojoj porodci neka ode svojoj supruzi i neka ispuni svoju potrebu to će odbiti od njega ono dakle što je osjetio, osjetio u sebi. Dakle, nešto koliko čovjek pomisli. Vidješ i dakle drugu ženu. Dakle, neko ko nema žene, ko živi godinama i godinama neoženjen, bojan se da ne dovede u pitanje svoju čast. A vjera je došla, kao što nam je poznato, jeli sa branjenim časti, da odbrani pet stvari, šarijat dolazi da odbrani jel, pet bitnih jel, stvari kod svakog čovjeka, između ostalog, to je čast. Dakle, time čovjek čuva svoj pogled, svoj spolni organ također. Kao što stoji u ovom hadisu, malo prije spomenutom hadisu Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala o skupinom mladića koje od vas u mogućnosti da snosi troškove bračnog života, neka se ženi, dalje stoji u hadisu, jer će mu to pomoći u obaranju pogleda i čuvanju stidnog mjesta, spolnog organa. Neka se ženi, to će mu pomoći u obaranju pogleda i čuvanju, čuvanju stidnog mjesta. Dakle, ne samo što će sačuvati svoju čast, sačuvati svoju čednost, sačuvati se griha, također bit će nagrađen za to. Pa vam je dobro poznat hadis Ebu Zerra radijallahu telanu u kojem poduži hadis. Došli su siromašni ashabi, spominje se da su došli siromašni ashabi Allahom poslaniku, ali ih sam i požali se. I kažu ovi koji imaju imetka, otušaju sa svojim nagradama ispred nas. Ne možemo im nikako stići. Oni klanjaju kao što mi klanjamo. Oni postaju kao što mi postimo, ali imaju imetka, njega odjeljuju. Mi nemamo šta odjeliti, mi siromasi. Pa kaže Allahov poslanik alihi sallam što možete reći. Zar nije svaki tesbih sadaka? Subhanallah, sadaka. Zar nije svaki tahmid sadaka? Alhamdulillah, riječi alhamdulillah, sadaka. Allahu ekran, sadaka. La ilaha illallah, sadaka. Tražim da se čini dobra djela, ostavi loša djela, sadaka. Ispolni Allahov poslanika alihi sallam da bi rekao o fi budai ehadikum sadaka. I da neko od vas sa svojom suprugom ima odnos, to tome sadaka kažem shabi za čovjek da svoje prohtjeve zadovoljava i opet da bude za to nagrađen kaže a šta mislite da svoje prohtjeve zadovolji na haram način da bi bio kažnjen za to da svoje prohtjeve strasti zadovolji na zabranjen haram način da li bi imao grijeh kod Allaha da li bi bio kažnjen kaže bi e isto tako kada zadovolji na halal način na dozvoljen način zato će imati, imati nagradu Islamski brak je put do smirenog, spokojnog, sretnog života. Pa najveća sreća muškarcu treba da bude njegova žena i ženi njen muž. Allah subhanahu wa ta'ala spominje da je brak jedan od njegovih ajeta. Nešto što bi nam trebalo otvoriti oči. Da se zapitamo o svome braku. Allah to spominje kao ajet. Ne kaže Allah za sve da je ajet. Poput muđize. Za muđiza ajet, Allah dželovala kaže da su ajeti. Dakle, znamenje, dokaz, nešto posebno, nešto veliko. Pa kaže dželovala u suri Rum, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا Od Allahovih ajeta jeste i to što vam od vaše vrste za vas stvara žene. li teskunu ilaiha da biste se smirili uz nju vajale bejnekum mavaddatan wa rahme između vas uspostavlja ljubav da je, da osjećate jedno prema drugome ljubav i samjelost doista su u tome jeli, jasni dokazi za narod koji želi da razmišlja dakle onaj koji želi da se smiri neka ne troši apaurine i ostalo ne smije da se ženi. A Purin, islamski brak koji se zove, neka se ženi sa ženom koju mnogo voli, kao, kako je došlo u hadisu, te zavvođu el velude el vedude. Ženite se sa ženama koje mnogo volite i koje mnogo rađaju. Hm. Pa ćete se smiriti, pa ćete se smiriti uz takve žene i Allah dželjavala će dati, jel, samilost i ljubav među vama. Također došlo je Vama dobro poznatu hadisu, u jednom od citata stoji tri stvari, a u drugom citatu stoji četiri stvari. Jer četiri su stvari od sreće čovjeka, ili četiri stvari usrećuju čovjeka. Došlo je u hadisu, pa na prvo mjesto se spominje el mar'atu saliha, dobra, čestita žena. Čestita žena. Jer. Zatim, prostrana kuća, dobar komšija i lijepo prevozno sredstvo. Da ima dobro, lijepo prevozno sredstvo. Kaže su u hadisu, u drugom citatu ne spominje se komšija, jer se spominje tri stvari, ne spominje se komšija. U ovom hadisu četiri stvari usrećuju čovjeka, dobra, čestita, lijepa, poslušna žena, prostrano, prostran stan, velik stan, lijepo auto i dobar komšija. I na drugoj strani četiri stvari Hmm. Unesrećuju čovjeka. Unazaduju čovjeka. I na prvom mjestu loša žena. Na prvom mjestu loša žena. I komšija. Dakle, čuli ste kako do sreće i sretnog života. Hmm. Još. Islamski brak je put do obskrbe. Put do obskrbe. Mnogi zaziru da stupaju u brak, kažu, pa nisam još skupio, nemam još u šteku toliko i toliko. Ha. Nemam auto, nemam šta. A iz druge strane, tetke, jel tako, čim dođu, ne gledaju, jeli, ne pitaju kakve je vjere i kakvog je morala, šta kažu komšije za njega, babo se nije raspitao, već babo se raspituje, onaj, sinko, može kako kartica da vidimo, kreditna kartica, kako je vano račun. Gdje radiš? Jesi zaposlen, trajno, osiguranje i ostalo. Nažalost, danas parametri se promijenu. Islamski brak je put do obskrbe. I svaki, dakle, koji je stupio u brak, vidio je da njegov život se u mnogim segmentima promijenuo, pa čak i u ovome. Da prije svakako živio, međutim, dakle, stupajući brak, da mu je Allah povećao obskrbu. Kako da nekad? on dolazi sa svojom obskrbom, on dolazi sa svojom obskrbom. I zajedno jedu tu obskrbu. Zajedno jedu tu napravu. Svako živo biće određeno mu je obskrba. Svako živo. Kad umre i gotovo, nema više obskrbi. No svaka mu istekla, iscurila. Ali dok je živ, neka se ne boji da neće imati. Imaće, jer je Allah svako mu odredio. Čak stoji u hadisima da obskrba ide za čovjekom brže nego što je smrt za njima brže obskrba traga čovjeka nego što ga traga njegova smrt. Dakle, zasigurno obskrba će ti doći. Pa ukoliko ti dođeš sa svojom i ona dođe sa svojom, ne sikiraj se, ne brin se. A kaže Allah, djela vala prije svega, u suri Nur 32. ajetu, malo prije bio dijelom spominut, spominut وَأَنْكِهُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ min ibadikum عِبَادِكُمْ imaikum. Dakle, i ženite neoženjene i udavajte, ne udate od svojih robova i robkinja, odnosno sluga i suština. Kako su oni imaju, oni svoje imetno nemaju. Zašto se oni sad ovdje spominju? I spominju se braku, dajte ih. Pa sluge, pa nemaju ništa. Ja vjerujem da svaki od naših šebaba, mladića, ima više nego taj sluga. Nego taj rob. Nema šta da zazireš. Znaj da ćeš se pokajati kad se oženiš. Što se nisi prije oženio. Niko se nije drugačije pokajao. Niko se nije drugačije pokajao. Pokajao se jedino što se nije prije oženio. Ali što se oženio, da se kaje zbog toga ne. Samo dakle što se nije prije oženio. Hm. Pa se ovdje spominju sluge, robovi, udavite ih. Kaže Allah dželle vala dalje, in jekunu fukara, ako oni budu fukare, siromasi, nemaju ništa, nisu ništa od svojih gazdi dobili, od svojih vlasnika, yugnihimu, yugnihimu Allahu min fadlihi wallahu wasi'un Allah će ih Allah će im dati imetka. Allah će ih obskrbiti, Allah će ih obogatiti, ovdje spominje gina, imetak, bogatstvo i svoje dobrote. I svoje dobrote. Ha, jeste još? Došlo je u hadisu. Ebu Hureyre radijallahu talan, da je rekao Allahu poslanika alihi salatu wasalam, Salatetun haqqun ala Allahi aunahum. Tri su kategorije ljudi za koje se Allah obavezao da će ih pomoći. Allahovo pravo ili Allahova obaveza da ih pomogne. Pa kaže Al-Mujahidu fi sebi lillah. Mujahid koji se bori na Allahom putu. Wal-Mukatibu alladhi yuridu al-adab spominje se rob koji, dakle nema toga više u našem vremenu, koji je bio kod svoga vlasnika i potpisao je kada će bit slobodan od njega. Koliko dakle da mu isplati, da se otkupi, pa zarađuje, zarađuje i plati mu, zarađuje, zarađuje i plati mu. Dakle, onaj koji se potpisao, rob koji se dogovorio sa svojim vlasnikom, jeli, a rob je čestit i želi što prije da se oslobodi, Allah će ga pomoći. Allah će ga obskrbiti. Allah će mu dati i na kraju za nas. Ha? وَنَاكِهُ أَلَّذِي يُرِيدُ الْإِفَافِ I onaj koji želi da stupi u brak, koji se ženi kako bi sačuvao svoju čednost. Onaj koji straha upašće u haram, a obaveza je čuvati se od harama, pa je onda i obaveza se ženiti. Dakle, onaj koji se boji da će upasti u haram, da će počiniti nemoral, da će nekoga obeščastiti, ukraljati nečiju čast i na takav način obaveza mu je da bježi od toga i stoga mu je obaveza da se ženi. Stoga mu je obaveza da se ženi, neka se ne boji, Allah će ga pomoći. To kaže poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa I mnoge druge odlike vrijednosti jeli, koje se spominju u šarijetskim tekstorima braka. Staćemo ovdje, inša Allah, do nekle, do nekle nam je dovoljno. Živite s ovom temom. Hm pa ako neko bude da se oženi do sljedećeg puta kad dođem, nije problem. Nije problem. Miša Allah hotela, dakle, dalje govorit ćemo o osobinama, kada se čovjek donikli opozna koliko je vrijedno i koliko je potreba živiti u braku, živiti jeli, u paru, u braku, na islamski ispravan način, onda dakle odlučuje se i traži osobu. Kakve treba da ima osobine? Žena